Привіт, друзі! Мене звуть Торохтушка і я рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати начитувати книгу української талановитої авторки Дарини Гнатко Проклята краса. Це третя частина. Для тих, хто не чув попередні дві, я залишаю посилання в описі до цього відео, а також ви бачите наразі його на екрані. Переходьте та обов'язково слухайте. В першій частині проходить розіграш тож обов'язково зазирніть. Хочу попросити вас не забувати підписуватись на мій канал, хто ще цього не зробив і завітав до мене вперше. Це неабияка підтримка для розвитку мого каналу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, а також не забувайте ділитися книгою, якщо вона вам сподобалася, зі своїми друзями та знайомими. Що ж, наливайте горнятко смачного чаю чи кави, налаштовуйте гучність та нумо продовжувати читати далі. Продовження. Частина п'ята. Дивний якийсь. подумала Ганнуся, спостерігаючи, як велика чорна машина зникає за поворотом, підморгуючи наостанок червоним яскравим оком. Вона ще ніколи в житті не лякалась так, як у ту мить, коли опинилася на шляху цього великого чорного звіра. Смерть далека та не до кінця зрозуміла, та, що мала приходити до геть стареньких бабуньок на зразок баби Петренчихи, але не до юних дівчат. Декілька хвилин тому дивилася в її очі розлюченим та трішки наляканим поглядом того галасливого водія, дихала важким, чорним подихом бензинового смороду, і тільки дивом ця смерть у вигляді великої чорної машини в останню найжахливішу мить звернула вбік оглушливо заверещавши гальмами, пролетівши від неї на відстані якогось кроку і ледь не зачепивши. І коли вона, ледь жива від пережитого страху, наважилася дихнути, забувши до цього, що взагалі потрібно дихати, з'явився цей розлючений та галасливий страшний чоловік і почав кричати на неї так, що аж вуха позакладало. Він був у формі співробітника НКВС, і Гануся вже не знала, чого боятися більше, чи то нещодавної близької смерті, чи то оцього височенного дядька, що погрозливо махав перед нею руками з довгими пальцями та мало не вистрибував на своїх довгих і тонких ногах. Тому, зачувши спокійний та гучний голос за спиною, що наказував цьому страховиську відчепитись від неї, вона стрімко обернулась, аби подякувати своєму рятівникові, та так і застигла, вгледівши перед собою досить молодого та високого на зріст чоловіка. Коли вона обернулась до нього, його красиві та виразні темні очі спалахнули таким сяйвом, що в Ганусі на якусь мить перехопило подих, а серце дивно завмерло. Здавалось, невидимі чари розвелись між нею і цим чоловіком, високим та ставним, і вона забула про той страх, що пережила декілька хвилин тому, і про дядькову образу, і про образливі слова дядини. Щось було таке в його пильних, темно сірих очах, відтінених густими чорними віями, чорними бровами, схожими на крила ластівки, що схвилювало її навіть супроти бажання, схвилювало навіть сильніше, ніж палкі погляди Гребенка. І тобі не соромно. Голос батька наполегливо увірвався до її свідомості. Таке учворила. Повелась, як мале, нерозважливе дитя, а під машину тебе чого понесло. Ганнуся скоса поглянула на батька заплаканими очима. Тітка Глашка сама мене образила. Микита кинув на неї гострий погляд. А може, вона не така вже й далека від істини, а доню? Ганнуся застигла перед дверима під'їзду глянула ображено на батька і, проковтнувши важку грудку, що стала поперек горла, тихо прошепотіла Ведеш туди, тату. Таке рідне та звичне слово тато. Птахою злетіло з її вуст, болем обпікаючи зсередини. Вона встигла і вас отруїти, ця жінка. Як ви могли навіть допустити думку про те, що Яна така здатна? Як, тату? Ануся вдивлялась прямо в очі батька, які той уперто відводив, не бажаючи зустрічатися з нею поглядом. Гребенко вже далеко не хлопчик. Нарешті відповів він Та наші пирогівські хлопці з роду тебе не зваблять, а цієї людини я майже не знаю. Чужий він нам. А ти надто вродлива, Ганю, щоб міг перед тобою встояти чоловік. А чи моя провина в тому, що такою вродилась? Пошепки запитала Ганнуся, вхопившись тремтячими пальцями за залізну дверну ручку, але дверей не відчинила. І моя врода, якою б вона не була, для єдиного чоловіка, для мого коханого. Микита прищурив очі. А Грибенко хіба не коханий? Хіба не єдиний? Гануся пригадала відгодоване навіть жирне лице Гребенка, яке все одно не втратило своєї привабливості і майже відразу, мов намальована, майнула перед очима висока постать дивного того дядькового сусіда Дмитра Михайловича. Продовгосте, чітке зліплене лице з красивим малюнком рота, прямим носом та такими пронизливими очима. З під кашкета видно русяве, ні, темно русяве волосся, постать висока, пряма та струнка, особливо супроти кремезного Павла. Хотіла кинути батькові, що і коханий для неї Павло, і єдиний, але, пригадавши того чоловіка, чомусь змовчала, тільки з болем глянула і увійшла до під'їзду, мов той засуджений на плаху. Тітка Глашка та Дарина зустріли їх напруженим мовчанням. Дядько Данило щось пробурмотів, але дядькова так і не вибачилася за образливі слова. Гануся проковтнула гіркі сльози, аби не виказати їм тієї глибини образи, можливо, дитячої, можливо, недоречної, але такої, що пекла її розпеченим тавром та перехоплювала подих. Вона просто сіла тихенько в куточку, мов і не було її тут зовсім, та й справді не було, бо душею своєю, усім серцем своїм. Вона була зараз далеко від цього розкішного непривітного дому, була там, де її рідна домівка, де мама з Івасиком, і майже не чула того, про що гомоніли батько з дядьком, про що щебетала Дарина. Отямилась вона тільки тоді, коли пролунав дзвоник і з'явився Митько. Якось відсторонено попрощалась вона з батьком, байдуже приймаючи його обійми та підставивши щеку для поцілунку. Може, й хотілося кинутись до нього, обійняти, міцно притиснутись, як то бувало раніше, та вона не могла. Образа, що задушливо коперсалась всередині, клятим ворогом стояла на заваді, будуючи між ними з батьком високу стіну відчуження. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб. Це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Ну, бувай, Ганю, пробурмотів батько, прокашлявшись та пригладивши своє темне волосся. Не поминай, як то кажуть, лихом, і в усьому слухайся дядька з тіткою, щоб нам з мамою не було соромно за тебе перед ними. Гануся відповіла батькові прямим поглядом Не буде. Батько з сумнівом поглянув у її сумні очі, зітхнув, попрощався з родичами та вийшов за незвично притихлим митьком. І Гануся залишилась сама. Вперше за свої 18 років вона напрочуд гостро відчула, що таке самотність. Самотність, незважаючи на близьку присутність людей. Ходи, Ганю, з тьотею. пролунав мов здалек голос дядька, а Гануся злегка здригнулась. Вона покаже тобі твою кімнату. Гануся промовчала, тільки ледь помітно хитнула головою і покірно рушила за невдоволеною тіткою Глашкою, яка повільно попливла у кінець довгого коридору, не озираючись на Ганусю, що неохоче пленталася слідом. Штовхнувши вузькі білі двері, вона увійшла до маленької кімнати. Ось, влаштовуйся. Проциділа крізь зуби, зупиняючись посеред кімнати та скошуючи на Ганусю недобрий погляд. Тільки затям собі, що в цьому домі є свої порядки, і непослуху я не потерплю. Та якби моя воля, ноги б твої тут не було. Але Данило іноді вміє так впертися, вона махнула рукою на стареньку невеличку шафу з облущеною коричневою фарбою. Ось сюди можеш покласти свої ланці, а потім приходь на кухню, допоможеш з обідом. Гануся зціпила зуби, аби не нагрубити, не зірватися. Ланці. Яке ж образливе, принизливе слово, особливо в тонких устах цієї жінки, з яких, здавалось, нічого окрім отрути не виходить. Дядина тим часом відчинила вікно, впускаючи до кімнати свіже повітря, а потім вирушила до дверей, зупинившись біля застиглої посеред кімнати Ганнусі. То що? Вагітна ти чи ні? Ні, можете не хвилюватись. Тітка Глашка звузила свої банькаті очі. А чому ж ти тоді з села втекла? Я не тікала. Ну, батько привіз. Але чому? От у нього й питайте кинула Гануся і відвернулась. Тітка Глашка похитала головою. А ти спасива, вся в покійного діда, Якова Семеновича. Хоч і не любив він тебе малою. Але нічого. Я той норов твій швидко зведу. Я тобі не мамуся. Зробишся в мене як шовкова. Гануся промовчала. Лише очі сяйнули яскравим, непокірливим блиском, який вона приховала під довгими густими віями, а як тільки дядина вийшла, більше не сказавши жодного слова, дівчина опустилась на низьке ліжко зі стареньким матрацом і тихо, аби ніхто не почув, заплакала. Через деякий час, щоправда, сльози ті висохли, і вона почала розбирати речі, як назвала дядина ланці, простенькі сукні, спіднички та декілька ковтинок, все хоч і не нове, але чисте і не латане та все одно це ланці. У двері раптом постукали. Ганко, ти що там? Заснула. зачувся роздратований голос тітки Глашки. Ходи мерщій. Хлопці прийшли зголоднілі. Гануся підвелася з ліжка. Зараз іду. Вона кинула торбу з речами додолу, старанно витрила заплакані очі і вийшла з кімнати. Так розпочалося життя Ганусі в дядьковій родині. Брати близнюки яким було все байдуже, окрім автівок, сприйняли появу Ганусі досить доброзичливо чорняві, з буйними, непокірливими кучерями та темними очима, як у батька. Вони були досить привабливими молодиками, веселими та гомінкими. Їли ж вони за чотирьох, не втомлюючись нахвалювати Ганнусині борщі та висміювати сестру, що не вміла навіть кави собі зварити. Кава справжня, пахуча, вона була дивовижею для Ганусі, бо в них за каву завжди був напій змеленого та обсмаженого ячменю. Ганусі ж скуштувати кави дядькова не пропонувала, а просити та вона радше залишиться голодною, ніж буде просити щось в цієї роздутої ропухи, яка і так стежила, аби вона лишнього кусня хліба не прихопила. А вдома ж, бувало, зголоднієш відріжеш окраєць від маминого хліба примастиш олією, густо засієш сіллю і смакота, а мама тільки радіє та ще відрізає. Тут же по іншому поснідав, пообідав, повечеряв, а щоб перекусити, то зась. Ганнуся другого дня по приїзді, чомусь раптом зголоднівши, за сільською звичкою вхопила кусень хліба з салом. То тітка Глашка так глимнула на неї своїми очицями, що той шматок так і застряг у горлі на весь день. Ні, краще ходити напівголодною. А так життя в дядька було легшим за сільське. Ставала вона пізніше, йшла за хлібом, бо вони його не пекли, що було для Гани справжнім дивом. Потім варила борщ і ще готувала якусь страву, прала, прибирала, шила. Фізично то було досить необтяжливо, а от морально постійна присутність дядини, злі очі, що стежили за кожним її кроком, дивлячись на неї з таким виразом, наче дівчина здатна була вхопити котрусь срібну ложку чи виделку та сховати в сукню, або ж з'їсти того зайвого кусника хліба, чи то сала. Її невдоволена пика, що майоріла постійно перед очима, як усе це дратувало та сердило, відбираючи сил набагато більше, ніж важка робота. Ось так повільно та нудно минуло два тижні. Гребенко потрохи забувався той болісний потяг до нього, те, що було недозволеним та неправильним, поступово відходило в минуле, забувалось, полишаючи в серці незначним споменом, розчаруванням та легким жалем. Не судилось. Мама мала рацію, коли казала, що полишить її туга що це ще не справжнє кохання, а так, захоплення, пристрасть та потяг. І зараз, у вимушеній розлуці з ним, Гануся розуміла це несподівано гостро і навіть раділа, натомість її не полишали думки про того дивного дядькового сусіда Дмитра Михайловича. Гануся швидко йшла вулицею з крамнички із хлібом, бо дядько Данило влаштовував увечері гостину на честь свого дня народження, тому роботи в Ганни були по самі вуха, стільки наїдків потрібно було приготувати, і думала вона зовсім не про Павла, а про того майже незнайомця. Ганусю, Ганусю. Голос, що пролунав за спиною, був таким несподіваним, що вона аж спіткнулась, а потім повільно обернулась. За її спиною стояв Гребенко. Серце тільки на якусь мить схвильовано відгукнулось на несподівану появу сільського агронома, а потім стихло, поступившись спокоєм. Здоров була, ганусенько. Вишкірився у сліпучій посмішці Гребенко, їй здалось, що ще мить і він кинеться до неї або вхопить в свої міцні обійми. Це бажання відверто горіло в його очах, але він втримався, тільки взяв її за руку, стиснув міцно в своїх долонях. Як, як ви знайшли мене? нарешті змогла запитати Гануся, не спускаючи з нього здивованого погляду. Гребенко засміявся та митька вмовив на силу, щоб розказав, куди тебе з Яковичем відвозив. Упертий він, та й батька твого боїться, але все одно сказав Дай йому здоров'я. Гануся помовчала. Вона б мала радіти, але радості не було. Зовсім нічого не було, вже ніяких почуттів до нього. Переболіла, певне. Не треба було вам приїжджати, сказала вона тихо, висмикуючи руку з його долоні та відступаючи на крок назад. Він нахмурив брови. Чому? Гануся зітхнула, а потім прошепотіла. Галина. Гребенко роздратовано махнув рукою. Тебе все ще хвилює ця клята Галька? Звісно, що хвилює. Вона ж ваша дружина. Павло помовчав, важко дихаючи та кидаючи на Ганю виразні, палкі погляди, у яких яскравим полум'ям горіла пристрасть, а потім промовив Ганю, я багато думав увесь цей час, що тебе не було в пирогах, думав за своє життя, котре зіпсувала ця жінка, і зрозумів, що мені просто набридло, набридло мучити себе, проживаючи з нею найкращі дні свого життя. Він помовчав, а потім рішуче випалив. Я так більше не можу, серденько. Я йду від Галини. Ганнуся застигла. Як йдете? Він усміхнувся. А ось так. Просто йду геть від неї. Іду до тебе, Ганю. Куди б ти мене не покликала за собою? Але. але ж це неможливо. ледь чутно вимовила Ганнуся, відчуваючи, що немає в неї радості від цих його слів. Павло кинув на неї гострий погляд. І чому ж це неможливо? Діти, Петрик і ненароджене дитя. Гребенко роздратовано махнув рукою. Ганю, я благаю тебе досить. Я ж від дітей не відмовляюсь, буду їм завжди допомагати, підтримувати. Але зрозумій одне я більше не можу жити з Галиною. Ти не знаєш, яка то мука проживати з нею кожен день яке то пекло терпіти її дурний характер. Він знову взяв її маленьку ручку у свої великі долоні і ніжно погладив Не супереч мені, Ганю. Я все одно тепер від свого рішення не відступлюся. Я й до пирогів більше не повернуся. Приїхав сюди з речами. Я в мене в місті один товариш, поки в нього поживу, а там на роботу влаштуюся, і піде в нас життя. Павло всміхнувся Ганусі, та вона на усмішку не відповіла. Ну ж бо, Ганусю, що ж ти мовчиш? А чи не рада? Вона кинула на нього розгублений погляд. Не рада. прошепотіла чисту правду, бо й справді не була рада з того, що Гребенко покинув Галину. Гребенко недовірливо звузив очі. Ганю, що ти таке кажеш? Правду, то яка це в дідька правда? Я летів сюди, уявляючи, як зрадієш ти. Невже для того я все покинув, аби почути ці слова? Я вас про це не просила, сказала вона, перебивши його палку річ. Я вам ще в пирогах сказала, що не може між нами нічого бути. Я не піду на те, аби розбити чужу родину. Не так вихована. Ви вже вибачте мені. Ти сама не знаєш, що говориш, заперечив Гребенко, похитавши головою. Я розумію, ти здивувалась, усе це так несподівано, але я згоден почекати, дати тобі час, аби ти звиклась, оговталась. Він не договорив, тому що сонливу ранкову тишу порушило гарчання мотору, і у двір повільно вкотилась велика чорна автівка. Ганнуся вмить впізнала її, ту, під колеса якої ледь не втрапила в перший день свого приїзду. Перед очима враз виникла висока та ставна постать у формі, пронизливий та пильний погляд уважних темно-сірих очей під стрімкими, чорними дужками брів, і серце стислось. Її рука так і зосталась в долонях Павла, коли машина м'яко загальмувала на відстані двох чи трьох кроків від неї. Ще мить і задні чорні дверцята відчинились, Застигнувши на місці від незрозумілого та недоречного хвилювання, Гануся зачаровано спостерігала, як із темного нутра автівки з'явився він, дядьків сусід, повільно випростовуючись перед ними з Павлом на повний зріст. Уважні, темно сірі очі за коротку мить охопили пильним поглядом спочатку високу постать Грибенка, потім зніяковілу Ганусю, їхні переплетені руки а Ганнуся затамувала подих, помітивши, як спалахнули ці очі, а дуги і брів склались у пряму та невдоволену лінію. Серце пронизливо занило, незрозумілим чином відгукуючись на цей погляд, який не мав би хвилювати її жодним чином, але ж хвилював. За ці два тижні вона не зустрічала його жодного разу, але забути не забувала, згадуючи кожного дня, думаючи про нього і як напружилась вона, коли днів через чотири дядько завів про нього розмову за вечерею. Тоді вона взнала, що він майор, начальник дядька Данила, живе в квартирі поряд з ними, нещодавно розлучився з дружиною, яка йому зраджувала. Дядько також згадав про відрядження до Києва, в яке він відбув у той день, і ось зараз він, певне, повернувся. Повернувся і тепер стоїть перед нею поряд з Павлом, наче для порівняння. Він не поступався агроному ані вродою, ані статтю, та й не в тому була річ, а в чомусь іншому. Було щось таке в цьому майорові, що притягувало її, вабило наполегливо та зухвало, гасячи полум'я тяжіння до гребенка. Дмитро Михайлович знову поглянув на її руку, все ще затиснуту в долонях гребенка, і щось тінню промайнуло в його очах, щось таке, від чого Гануся, мов отямившись, поспіхом висмикнула руку з гарячої агрономівської долоні, краєм ока помітивши, що той нахмурився ще більше, та кинув на майора ревнивий погляд. Витончене обличчя майора торкнула слабка усмішка. Доброго ранку. Нарешті привітався він глибоким, мов оксамитовим, своїм голосом, від якого по спині Ганусі поповзли мурашки якогось перечуття, а ви, я бачу, додому не повернулись? Гануся кинула на нього швидкий погляд. Я я деякий час поживу у дядька. Нарешті вишила вона з себе ледь чутно, намагаючись не дивитись на застиглого в напрузі гребенка. Он як. обізвався майор, і очі його сяйнули, зовсім як того дня, коли вона побачила його вперше. У Ганусі перехопило подих від цього сяєва його очей. Щось відбувалось між ними цієї миті щось нове та незрозуміле для неї, таке, чому не завадила навіть присутність Гребенка, що вп'явся в лице майора недобрим поглядом. Він не так мав на неї дивитися цей ледь знайомий чоловік, але дивився, бентежачи і зачаровуючи. Дівчина ледь помітно зітхнула, коли він нарешті відвів очі, аби взяти з рук свого галасливого водія невеличку валізу, а потім посміхнувся до неї. Ще побачимось. Останні його слова пролунали так, що навіть і наївна Ганнуся зачула в них котрусь обіцянку, якийсь відтінок інтимності, щось таке, що стосувалось тільки їх двох і більше нікого. Вона відчула це і відразу ж відчайдушно зашарілась, кинувши погляд на Грибенка. Чи й він зачув це? О, він зачув, та ще й як зачув, бо вже дивився на неї палаючим злим вогнем поглядом від якого аж морозно робилось по шкірі. Перед нею стояла інша людина, вже не той щасливий від власної волі Павло, яким він був ще декілька хвилин тому. Майор Солодов, узявши валізу, пройшов мимо Ганнусі до під'їзду, пройшов настільки близько, що його рука вторкнувся оголеної руки Ганнусі, яка здригнулась від того дотику, мов від удару струмом, вдихнувши в себе ледь чутний аромат чогось незнайомого та приємного. Їхні очі зустрілись поглядами зовсім поряд, на якусь коротку мить, і вони, ті темно сірі очі, мов пронизили її наскрізь своїм вогнем, а слідом поплентався той гомінкий водій, змірявши Ганусю пронизливим поглядом своїх сірих очисьок. І що це за фраєр? погрозливо запитав Грибенко не дочекавшись навіть, коли водій зникне в під'їзді. Ганя здригнулась і ледь не зойкнула, коли широка його лапища боляче вхопила її за тонкий зап'ясток і міцно стиснула. Смикнувши, він рвучко притягнув Ганусю до себе, і зовсім поряд із собою Гануся побачила його розлючені, налиті кров'ю очі. Таким вона його ще ніколи не бачила тільки якось помітила схожий вираз в очах сільського Теслі дядька Мирона Войського, коли той застукав свою дружину Варку, гомінку та вродливу молодицю з броварків разом із сином селищного голови Тимошем у пшениці за селом, і пам'ятала вона жах та сльози у великих очах Варки, коли та бігла в так сяк застібнутій ковтині через село до контори, шукаючи захисту, а слідком за нею, майже наздоганяючи, летів розлючений дядько Мирон із сокирою та ревом. Зарубаю, клята тварюка. Агануся з подружками дивилась на то дійство і мріяла, аби її хтось ревнував, кохаючи донестями. Але виявилось, що в чоловікові, охопленому ревнищами, немає нічого гарного, а навпаки, відвертий прояв цього почуття спотворює людину. То просто дядьків сусіда, Гребенко глянув на неї недобре. А ти мене за сліпого не тримай, майже прогарчав він. Гадаєш, не бачив, як дивився на тебе цей молодик і як ти на нього витріщала оченята. Він нахилив своє лице так близько до неї, що вона відчула слабкий цибульний сморід з його рота. А я не дозволю, Ганю, брати те, що належить мені. Зрозуміла? Ганнуся рвонулася в його руках, я належу сама собі, а не вам. Помиляєшся, мені ти належиш, а будеш віятись із цим душогубом. Та ні з ким я не віялась. вигукнулася Ганнуся, серця котрої боляче обпекли слова агронома. То я не бачив, як витріщалась тріщалась на нього, наче хоч зараз готова стрибнути з ним у гречку. Та йдіть ви до дідька. Зібравши всю свою силу, Ганнуся рвонулася з його рук так стрімко та рвучко, що сталеві пальці від несподіванки ослабли, і вона опинилась на волі, правда, впустила торбинку з хлібом. Підбирати не стала. Тремтячими пальцями намацала позаду себе важкі двері під'їзду, сковзнула в його прохолодне, темнувате нутро, а потім побігла, важко дихаючи, по крутих східцях, дослухаючись, чи не лунають позаду кроки гребенка. Та в під'їзді було тихо, лиш її дихання порушувало тишу. Опинившись на своєму поверсі, вона ледь перевела подих, коли двері дядькової квартири відчинились, і на порозі виросла вистовка постать тітки Глашки в строкатому халаті. Охопивши ціпким поглядом захекану Ганусю, вона примружила очі та просичала Тебе тільки за смертю посилати, де ти в дідька лендала цілу годину? І де твій хліб? Гануся перевела подих. Я загубила його, ледь чутно пробурмотіла вона. Дядина витріщила очі. І як ти могла його згубити? Клишолапа чи що? До мене якийсь волоцюга вчепився, а я злякалась. Гануся з мстивою втіхою обізвала гребенка волоцюгою. Тітка Глашка негарно викривила рота, Бо оцюга, що ти вигадуєш, як роззява, та так і скажи, а не вигадуй тут мені дурниць. А зараз хутко шукай хліб і назад. У нас роботи не початий край. Вона не встигла договорити, тому що двері сусідньої квартири повільно відчинились, і перед Ганусею виросла висока та похмура постать вже знайомого водія. Поважно привітавшись з тіткою Глашкою та блимнувши на Ганусі похмурим оком, він поволі пішов вниз, Гануся спіймала себе на тому, що застигла на місці, забувши про наказ тітки бігти на низ за хлібом, і з напруженням чекає, коли в дверях з'явиться висока постать майора. І справді, майже відразу він стрімко вийшов у коридор, тримаючи кашкет у руках. Гануся, мов причарована, вдивлялась у його обличчя під коротко стрижним русявим волоссям що без кашкета виглядав означено молодшим та привабливішим, але коли він поглянув на неї, якось враз засоромилась та опустила погляд на долівку. Доброго ранку, Дмитре Михайловичу. зацвірінькала раптом тітка Глашка, і Гануся здивовано підвела очі. Таким улесливим голосом дядькова розмовляла тільки з улюбленою своєю дарусею, навіть хлопці не завжди отримували від неї лагідні відгуки. Чи добре з'їздили? Майор хитнув головою. Так, добре. Дякую. На тонких вустах дядькової розквітла посмішка. А Ганна Гаврилівна все переживала. Ви ж бо її знаєте. Ви ж їй за рідну дитину. Вона так вболіває за вас серцем. Ой, та вона, мабуть, не сказала вам, що у нас сьогодні буде маленька вечірка день народження Яковича, тільки для найближчих друзів. Ви ж його знаєте. Тьотя мені сказала то добре, приходьте неодмінно. Даруся обіцяла приготувати щось смачненьке, вона в нас така дотепниця. Погляд тітки, прикутий увесь цей час до ставної постаті майора, сковзнув раптом у бік притихлої на східцях Ганусі, і вона відразу нахмурилась. Голос її миттєво втратив свою медову солодкість. А ти чого тут стерчиш? Чого рота роззявила? Я тобі що наказала робити? Ганнуся геть зніяковіла. Я. я. Вибачте. Вичавила вона з себе і кинулася донизу, відчуваючи на собі уважний погляд темно сірих очей, а за нею лунав голос дядини. Вибачте вже мене, Дмитре Михайловичу, за різке слово. Але це така придуркувата та лінива дівка, що інакше з нею і не можна так і простоїть день, витріщивши свої зеньки. Відповідь майора Гануся вже не почула, «Ай, не хочу я її чути. Вперто та похмуро сказала вона собі, штовхаючи важкі двері та вибігаючи в сонячний ранок. Водій спокійно палив біля вавтівки. Павла ж ніде не було видно, а її загублена турбина лежала біля лави, майоріючи червоним на сірому тлі землі. Гануся роздратовано вхопила її і пішла назад. Сльози, застигнувши неприлитою вологою в очах, пекли зсередини, а горло здавлювало від образи. Ну чому дядькова її ненавидить? Що вона зробила такого, що її ось так обріхують? Ковтаючи сльози, вона увійшла до під'їзду, у якому було так темно після сонця, і тихо зойкнула, натикнувшись на чиєсь тверде та тепле тіло. Але спершу, ніж вона встигла налякатись, Її серце підказало, в чиї руки вона втрапила, оглушливо та схвильовано забившись у грудях. Теплі пальці обережно схопили її руки, і дівчина ледь не зомліла від незвичного дотику майже чужої людини. Не треба ображатись на слова нерозумних людей. Нарешті пролунав його спокійний та красивий голос. Перед її очима нарешті розвиднилось настільки, що вона могла побачити перед собою його лице, та пильний погляд темно-сірих очей, котрі були зовсім поруч і котрі хвилювали навіть супроти її волі. Запевняю вас, що Глафіра Семенівна глибоко помиляється. Гануся здивовано закліпала. З чого ви взяли, що я образилась? Майор посміхнувся. У вас очі ображеної дитини, яка тримається щосили, аби не заплакати, і яку так кортить захистити. Гануся відсахнулася від нього. Не треба мене захищати, кинула вона, відчуваючи, як прокидається приспана була гордість. Вибачте, на мене тітка зачекалась. Вона відійшла вбік, аби оминути його застиглу постать, але він знову вхопив її за руку, і руки його торкнулись ніжно, без грубості, з якою тримав її ревнивий Гребенко, так ніжно, що Гануся затремтіла усім тілом. Аню. Почувся його оксамитовий голос, що кликав її так незвично. Аню. Я не вірю її словам. Вельми вдячна. Її слова несправедливі і мене дивує її упередженість. Але ви не повинні так перейматись краще взагалі не звертайте уваги на ті образи. Він помовчав, продовжуючи тримати Ганусю за руку і уважно та напружено вдивлятися в лице. Вона теж мовчала не маючи сили висмкнути у нього руку та втекти геть, бо відчувала міць, що хвилями надходила від нього, наче він ділився нею з Ганнусею, аби заспокоїти, заспокоїти без слів, ось так ніжно тримаючи її за руку та зазираючи в очі поглядом, від якого застигав час навколо них, уповільнюючи свій шалений біг, і від якого самій Ганнусі вже не хотілося думати про щось, окрім цієї хвилини. Хто він? Чому має над нею таку силу, що здатна витиснути з думок усе, навіть Павла, за яким вона так упадала в пирогах? Аню, а ви потанцюєте зі мною ввечері? Його несподіване запитання, мов розсіяло ту дивну мить, що щарувала їх удвох, і Гануся, наче отямилась зі сну. Я не вмію танцювати ваших танців. Можливо, занадто різко відповіла вона, але Дмитро тільки всміхнувся. Я навчу. Краще не треба, товаришу майоре. Мене взагалі то Дмитром кличуть. Простягнув солодов, а потім якось раптово, що Ганнуся аж здригнулася, швидко запитав А скажіть мені, Аню, хто вам отой чоловік, з яким ви стояли внизу? Ганнуся кинула на нього пильний погляд. Невже він теж ревнує? Та тільки лице у нього було спокійним, можливо, трішки напруженим, але не таким страшним, як у Павла, їй зробилось чомусь приємно. Ніхто, сказала вона правду, бо й справді, ким для неї був Гребенко ані нареченим, ані чоловіком, ані коханцем, як то припустив батько. Він просто сусіда, до якого її так притягнула. Просто сусід, додала вона, зовсім не помічаючи в напівтемряві під'їзду, як у виразних очах Солодова відобразилась недовіра до її слів, та він нічого більше не сказав на те, просто мовчки тримав її за руку, мов зовсім забувши про те, що має відпустити йти у своїх справах, а не стояти зовсім поруч в оглушливій тиші та пильно вдивлятися в очі, забувши про все на світі. І Ганнуся теж, геть зачарована цим його поглядом, легеньким, ніжним дотиком, Зовсім позабула, що на горі на неї чекає тітка Глашка, що треба поспішати, щоб знову не зачути від неї цілої купи несправедливих, образливих слів. Серце, мов та впіймана птаха, калатало десь у глибині єства, бурхливо реагуючи на близькість цього чоловіка, ще кілька днів тому зовсім незнайомого. І що ж є в ньому, від чого вона поводиться так дивакувато, утрачаючи спокій? Гануся не знала, не знала нічого, окрім того, що була згодна стояти вічність, просто потопаючи у його очах та відчуваючи ніжний дотик рук. Десь на горі грюкнули двері. Різкий звук безжально розірвав тишу, і Гануся, отямившись, підвела на Дмитра налякані очі. Мене ж тітка чекає. Пробурмотіла вона й, вихопивши з теплої чоловічої долоні свою руку, полохливою пташкою кинулася до східців, зачувши тільки за спиною його слова. До вечора. Ну. зневажливо процідила скрізь зуби дядькова, як тільки Гануся з'явилася у квартирі. І де тебе цього разу носило? Знов волоцюга приклепався. Образа та злість, які важкою каменюкою давили серце Ганусі протягом усього цього часу, раптом спалахнули всередині з такою силою, що вона не встигла й отямитись, як прицідила у відповідь а вам що до того. Де ходила, там ходила. Я вам не служниця, щоб звітувати за кожен крок. Дядина, вирячивши свої сіро зелені очиська, роззявила рота, мовчки хапаючи повітря, наче викинута на берег рибина, потім видихнула. Та як ти. Як тебе язик звернувся? Ти, тварюко, так зі мною розмовляти в моєму ж домі. Гануся сайнула очима. Це дім мого дядька також. Закрий рота. Важка, пухка та випещена до дядини, товстою зміюкою звелася доверху та боляче уснула Ганусі по щоці. Сидиш на моїй шиї, на моїх харчах, та ще й рота до мене розтуляти. Що? Випустила мамуся, а треба було батога брати та колотити, аби не росла такою спасивою. А що ж ви своєї дарини не били? кинула Ганнуся не зводячи з тітки важкого погляду, бо не боялася цієї жирної злобниці, не такої вдачі була. А ти, Дарусі, не чіпай. Вона в мене янголятко, а не дівчинка. Була такою і залишиться. Тобі до неї далеко, як куцому до зайця. Бісова кров. Очі б мої тебе не бачили. Скажіть, тітко, за що ви так мене не полюбляєте? раптом запитала Гануся. Вона й справді не могла уявити, чим же була викликана ця тічина ненависть, ця зневага. Бо з Мауку нічого поганого дядькові не зробила, ніколи слова поганого не сказала. Але вона чомусь відверто не полюбляла їх з мамою, тільки до батька ставилась ще більш менш. Глашка кинула на неї такий погляд, що Ганусі зробилося аж млосно. Було в тому погляді щось таке схоже з поглядами Павлової Галини, така ж образа та лють, непримиренна ненависть. То в матері своєї запитаєш. Кинула, мов відрізала, тому що в коридорі з'явилася невдоволена, заспана Дарина, і смачно потягнулася. Чого це ви зрення галасуєте? Мамо, ти ж знаєш, сьогодні такий день. Я маю гарно виглядати. А як це можливо, коли я не висплюсь? У дядини очі спалахнули ніжністю. Вона лагідно посміхнулася доньці, мов перед нею стояло малесеньке дівча, а не пишна та висока панночка звередливо з вередливо вустами. Вибач, любонько, то все ганька прижилась тут настільки, що вже заповзялася командувати. Треба таки вмовити татка, аби відіслав її назад до тієї забурбелівки, протягнула Дарина, кидаючи на Ганусю невдоволений погляд. Але та тільки посміхнулася. Зробіть ласку, умов. майже весело відповіла вона, не бажаючи більше принижуватись, підхопила торбинку з хлібом і попростувала до кухні, спиною ж відчуваючи злі та ненависні погляди майже однакових сіро-зелених очей. Частина шоста. Мамо, швидше можна. галасливо вигукнула Дарина, стрибаючи по великій кімнаті в одному спідньому, що складалось із шовкового лівчика та панталон, щедро пообшиваних тонесенькими смужками мережева. Вже майже шоста, а ти ніяк мою сукню не допрасуєш. Гвашка зиркнула на Ганнусю. Я й так кваплюсь, люба. То якби ганька моторніше рухалась. Вона покривила носом. Візьми, нагрій ще, тільки не будь гускою, швидше рухайся. Ганнуся Взявши з дітчиних рук важку та незграбну праску і відчувши сильне бажання запустити тією праскою в її невдоволену пику, тільки промовчала, а потім вибігла на кухню, бо її підігнав нервовий крик, вицяцькованої, як лялька дарки. Ганько, швидше, швидше рухайся. Як не кортіло їй обернутися та порадити Дарині самій трішки пробігти, аби лишок струсити, та вона втрималась. Після важкого дня біля плити якось і сваритись не хотілось, та й впарилась вона добре. Напекла тістечок та пиріжків, запекла вгодованого гусака та двох качок, накрутила губців та нарізала дивних, зовсім маленьких скибок хліба з м'ясом та прозорою рожевою ковбасою з овочами та сиром, котрі тітка назвала незнайомим словом канапки. А Дарина майже весь день провела біля дзеркала, час від часу роздратовано покрикуючи на матір. Бухнувши важку праску на плиту, Ганнуся перевела подих і кинула неуважний погляд у вікно і здригнулася. У глибині двору, в затишку широкого каштана, вона побачила високу постать гребенка. Він стояв, похнюпивши голову, і певно чекав на неї. Але Ганнусю аж ніяк це не втішило. Ганько, ти там заснула. Крик Дарини відірвав Ганусю від вікна, і вона, вхопивши розпашілу праску, кинулася геть з кухні. Ще декілька хвилин і Дарина все засяяла, вдягнувшись у неймовірно гарну сукню світло зеленого кольору зі стріблястим відтінком, що так пасувала до її очей. Вона гордовито пройшлась кімнатою, поглядаючи на себе в дзеркало з усіх боків та всміхаючись від задоволення собою. Тітка Глашка зітхнула. Ой, доню, яка ж ти чарівна в мене, мов та квіточка, надивитись на тебе не можу. Напевне, і Дмитро Михайлович оніміє від зачарування тобою. Дарина кинула на матір роздратований погляд. Мамо, ти знову? А чому б і ні? заперечував відгукнулася Глашка, мов не помічаючи Ганусі, яка здригнулася при цих словах. Марно ти крутиш носом, доню. Солодов з дуже поважної родини. У нього така міцна дружба, такий зв'язок із Звольським, у нього велике майбутнє, а то багато значить. Та й красень він який. Мамо, ні. Дарусю, але ж досить. Командирським тоном рубанула Дарина, і тітка Глашка слухняно замовкла, тільки похитала святково вбраною головою. Дарина ж вертілась ще хвильку перед дзеркалом, милуючись своїм відображенням, а потім повернулася до Ганусі. А ти чого стовбичиш тут, мов засватана. Іди переодягайся. Скоро прийдуть перші гості. Допоможеш зустрічати. Ганнуся мовчки вийшла та пішла до своєї кімнати. Настрою бути присутньою на цьому зборищі незнайомих людей у неї не було ніякого. Але дядько наполягав, і вона не хотіла йому перечити. Дарина з матір'ю теж воліли б не допустити її, сільську простоту, до того високого товариства, але дядько навіть чути про це не хотів, тому змушена була Дарина запозичити Ганусі свою святкову сукню, аби не засоромити перед тими поважними людьми, що мали завітати до них увечері. Сукня та здалася Ганусі просто казковою, біла, мов сніг, вона пишною хмарою спускалася нижче колін, а на стані була перехоплена високим, широким чорним пояском, щоправда, трішки завелика, та то байдуже головне краса ж яка, а тканина. Тож набивний шовк, такий м'якенький та гладкий, що так і кортить до нього пригорнутись, насолодитись м'якістю. Ганнуся пірнула в сукню, міцно затягнула пояс і крутнулась перед зеркалом. Яка ж краса? Он як м'яко тканина торкнулась ніг, Короткі рукавички були трішки заширокі для неї, та й у плечах і грудях сукня була дещо широкуватою, втім, за її білосніжною красою того можна було й не помічати. Гануся якийсь час замилувалась своїм лицем, а потім смикнула себе задовгу товсту косу. Не надто вона пасує до цієї сукні, а в порівнянні з пишною зачіскою дарини і взагалі виглядає вбогою, по сільському вбогою. Потягнувши стрічку, Гануся стрімко розпустила косу, і довге густе волосся вкрило її плечі темною завісою. Гарно, але ж так вона не вийде. По перше, то незручно, а по друге, дядину ще удар ухопить від такого зухвалого вигляду. Поморщившись, Гануся швидко зібрала волосся у довгий хвіст, що теж вийшло непогано. Пролунав дзвінок, і вона, набравши в легені побільше повітря, стрімко вийшла з кімнати, аби не дратувати тітку. Проходьте, проходьте, прошу, Давида Йосиповичу. Уже буркотів у коридорі приязний та веселий голос дядини. О, Тамаро Наумівно, ви, як завжди, надзвичайно гарно виглядаєте. Взаємно, Глафіро Семенівна. Та куди вже мені? Завше заклопотаній. Троє ж мужчин у домі, а то така морока, що вже не до себе. Ганнуся тільки скривилась он якою вона може бути люб'язною з чужими, он як барвінком в'ється вже біля досить немолодого подружжя, он якою виглядає награно доброзичливою господаркою, що аж нудно робиться. Не встигла вона провести гостей до вітальні, як у двері знову подзвонили. Відчини, Ганю. Вічливо попрохала тітка Глашка, сховавши на цей вечір свого роздвоєного, отруйного язика, хоч би сніг не випав. Подумала про себе Гануся і попленталась відчиняти двері. На порозі перед нею стояв одинак, досить ще молодий чоловік, без але з маленьким букетиком польових волошок у руках. Кашкет він тримав поряд з квітами, вдягнений же був у форму співробітника НКВС, середнього зросту, смуглявий лицем, з чорним волоссям, досить привабливий, він дивився на Ганю здивованими, темними, мов терен очима, і поволі по тому, як сковзав його погляд з її блакитних очей на юне, свіже лице, на темно рожеві вуста, той подив змінювався на суто чоловічий інтерес, а потім вже відверте захоплення. Вибачте, нарешті промовив він, розтягуючи тонкі вуста в широкій посмішці. Я, певне, помилився квартирою. Гануся знизила плечима. Буває. Але ж, може, це все таки квартира кравецьких? Кравецьких. Незнайомець тихо засміявся. Тоді не помилився, промовив він, блиснувши білозубою усмішкою. Тільки що ж робить тут таке дивне створіння з чарівними оченятами? Живу. Он як? Яка ж приємна несподіванка. Я просто вражений. зізнався він, не зводячи з Ганусі уважного погляду. Потім він, певне, хотів ще щось сказати, та в коридор раптом вистрибнула Дарина, вся така сяюча, надзвичайно гарненька, мов та лялька, і відразу ж засяяла посмішкою до незнайомця. Микола Федоровичу. ясним дзвоником пролунав її голос. Так не годиться. А де ж полуниця? Що ви мені так обіцяли? Чоловік знизав плечима. Не доїхала. Та ви не переймайтеся, люба Дарусенько Данилівна. Для вас, моя зоре, я неодмінно її привезу, хай не сьогодні, тоді іншим разом. Гануся з подивом спостерігала, як очі Дарини сяють, уп'явшись в обличчя цього Миколи Федоровича, з якою жадібністю вдивляється вона в нього. Ого. Та наша вередлива та зніжена Даруся неначе закохалась, закохалась у цього чоловіка з дивною вимовою, чимось дуже схожою на швидку мову їхнього сільського гуцула мешка куліша, закохалась у той час, коли мати нагледіла для неї вже іншого жениха, привабливого сусіда, майора Солодова, чиї темні очі так бентежили Ганнусю. Вона, почувши з вуст дядини про її наміри щодо майора, впіймала себе на тому, що почала по-новому дивитись на сестру, на красу її, котра могла б привабити Солодова. Чомусь сама думка про те, що зможе покохати він оцю випанькувану дарину, тримати її ніжно за руку, як тримав саму Ганнусю вранці, вдивлятись в неї своїми очима пильно та наполегливо, викликала в Ганнусі бурхливий внутрішній спротив, неприйняття. Не хотілося їй зовсім того, аби Дарина зачарувала майора та вабила його до себе. Нехай уже квітує перед оцим гуцульським молодиком, а майора не чіпає, тому що невже сама вона зачарувалась ним настільки, що почала ревнувати його до сестри? Познайомте нас, Дарусенько. долинув до неї голос чорнявого Миколи Федоровича. Це ваша родичка? Дарина сковзнула по Ганусі поглядом. Так, батькова небога. О, теж кравецька? Так, Ганкою кличуть. Невдоволено одізвалась Дарина, і Ганусі здалось, що в очах її великих, та ще хвилину тому таких щасливих, промайнуло щось недобре, ревниве. Та ви на неї уваги надто не звертайте. Два тижні як із села приїхала, тільки й уміє, що про буряки та про всяких свиней торохтіти. Микола Федорович посміхнувся Ганусі. О, та я саме такі розмови й полюбляю, та запевняю вас, що вони жодним чином не применшують чарівності вашої сестрички, радше навпаки. Ця невинність, ці надзвичайні очі ще більше притягують до себе своєю простотою. Ганнуся була ладна провалитись скрізь землю, з жахом спостерігаючи, як змінюється вираз дарининого обличчя. Ну якого дідька цей язикатий Федорович розпівався на її честь? Чи не помічає він, чи що, чарівних поглядів закоханої в нього дарини? Дарина вичавила з себе щось на зразок усмішки. А я й не знала, що вас так приваблює простота. Простягнула вона, рішуче підхоплюючи його під руку. Але зараз на вас чекає татко. Звісно, звісно. Обдарувавши Ганусю посмішкою та довгим поглядом, виразність якого так і сяяла невимовною обіцянкою чогось невідомого, Микола Федорович дозволив Дарині потягнути себе у велику кімнату. Скривившись від того занадто відвертого погляду, Гануся вже хотіла піти, коли напроти повільно відчинились важкі дерев'яні двері темно коричневого кольору. Серце підстрибнуло доверху аби потім вже повільно скотитися вниз. Тілом пройшлось тремтіння. Вона, зачаївши подих, чекала, коли у тих дверях з'явиться високий та ставний майор Солодов. Нарешті двері відчинились повністю, і спочатку на порозі з'явилась невеличка на зріст, охайно одягнена у вишневу сукню літня жінка. З привітним обличчям, на якому по особливому світились гострим розумом допитливі і уважні карі очі. Ганнуся знала, що це тітка майора, Ганна Гаврилівна, навіть уже зустрічалася з нею. Вона завжди приязно віталась, посміхаючись світло та щиро, зовсім не так, як тітка Глашка. А потім з'явився він. Стрімко вийшов слідком за своєю тітонькою, самою появою зробивши тісно в грудях Ганнусі. Замість форми він був одягнений у чорні, добре випрусувані штани, та буро зелену сорочку з короткими рукавами. Його погляд, сковзнувши коридорчиком, майже відразу віднайшов її завмеру біля дверей постать, і Гануся зачаїла подих, побачивши, як погляд той охоплює її всю, мов поглинаючи в себе та запалюючи зсередини чимось особливим, сяючим світлом. Доброго вечора. пролунав його оксамитовий голос мов огортаючи Ганусю. Погляд сковзнув по її сукні, густому волосю, зібраному в пишний хвіст. Очі його знову повернулись до її очей, і Гануся з внутрішнім тремтінням помітила, як схвально вони сяйнули з під завіси темних хвій. Ви надзвичайно виглядаєте сьогодні, Аню. Аня. Таке незвичне звертання з його вуст воно пролунало якось по особливому з ледь помітною ніжністю. Воно торкнулось гануциного серця, змусивши його болісно та водночас солодко защеміти. Дякую. прошепотіла вона, невпевнено посміхаючись. Надто схвильована, зосереджена на Дмитрові, вона не помітила гострого та уважного погляду, котрим Ганна Гаврилівна поглянула спочатку на неї, а потім на свого небожа, не помітила і легкої вдоволеної посмішки, що торкнулись блідих вуст цієї літньої жінки, а потім тільки пробурмотіла, мов отямившись зі сну та зрозумівши, що загороджує їм дорогу. Проходьте, будь ласка. Ганна Гаврилівна, м'яко всміхнувшись, пройшла до квартири, а от Дмитро, порівнявшись з Ганнусею, зупинився поряд настільки близько, що його сильна, ледь помітно засмагла рука, торкнулась Ганнусі, викликаючи несподівану слабкість. Деякий час він просто стояв, ледь торкаючись та вдивляючись у неї своїми загадковими очима. Він не хапав її, на відмінно від гребенка, в міцні обійми, не заціловував пристрасно до болю, але все одно вона відчувала, як земля глидається навколо неї, а сама вона робиться такою слабкою, що ще якась коротка хвилька і просто впаде в його обійми що за сила прихована в цих очах, що вона робиться перед нею такою слабкою. Вона геть забула в ці хвилини і про дядькове свято, і про те, що зовсім поряд сміються і перемовляються люди, забула про все, окрім нього. Аню, порушив його голос таку затишну тишу між ними. Вам не здається, що до вашої чудової сукні все ж дечого не вистачає, а? Ганнуся зніяковіла. Я я навіть не знаю. Дмитро всміхнувся. А от мені здається, що їй все ж не вистачає ось цієї невеличкої дрібнички. Його дооня пірнула до кишені, а коли він повільно витягнув її назад, щось заплещало між пальцями. Дозвольте, Аню, подарувати вам ось це на знак нашої дружби. Ганнуся, вдивившись, побачила в його руці тоненький, жовтуватий ланцюжок. Невже золото? Та на ньому дивну блакитну квітку з прозорого каменю. Дівчина аж відсахнулась від майора, боляче забившись спиною об стіну, заперечно захитала головою. Ні, що ви? Я не можу. Гладке чоло Дмитра спохмурніло. Чому, Аню? Воно занадто коштовне. На губах Солодова проминула коротка, але сповнена такої ніжності усмішка. Він несподівано торкнувся обличчя Ганусі, а вона у відповідь затремтіла усім тілом, ледь зачувши його шепіт. Повірте мені, Аню, коштовнішим за радість та світло ваших очей нічого не може бути. Ви дозволите? Вона не заперечувала, зачарована його близькістю, коли він схилився над нею овіючи слабким запахом одеколону та ще чогось, незнайомого та притаманного саме йому, і відчула, як прохолодний ланцюжок торкнувся її почервонілої від хвилювання шиї, а блакитно прозора квітка затишно лягла поверх білого шовку сукні. Дмитро зазирнув у вологі очі Ганнусі. Вам подобається? Вона ледь помітно хитнула головою. Так, дуже зроду ще не бачила такої краси, прошепотіла, сяючи радісним та вдячним поглядом. Ще ніколи не отримувала вона таких подарунків, навіть на день народження мама дарувала дешеве намисто, а батько взагалі не полюбляв викидати гроші на зайві та непотрібні за його розумінням дівочі витребеньки, та й ні в кого на селі не було таких розкошів, хіба що в тітки Уляни Верховської, дружини селищного голови. Сама ж Гануся навіть і не мріяла про таке, а тут я не знаю навіть, як зможу вам віддячити. Дмитро захитав головою. Подарунки дають не задля вдячності, а щоб зробити приємне, але якщо хочете мені віддячити, то всміхайтесь частіше. Посмішка вам так пасує. Гануся невпевнено посміхнулася. Знав би він, що ще зовсім нещодавно була вона першою реготухою першою пустункою на селі, безтурботно проживаючи кожен день свого життя, радіючи з простих речей, таких як веселка над сухим кагамиком, чи то десяток жовтих каченят, знайдених вранці біля качки, але болісне тяжіння до гребенка, а вже потім переїзд до міста, здавалося, назавжди позбавили її здатності безтурботно та весело сміятися. На східцях внизу почулись голоси, і Дмитро, як то здалось Ганусі, з невдоволенням відступився від неї. У ту ж хвилину в коридор величною ходою виплила дядина, поглянула на Ганусю з підозрою, але до Солодова улесливо посміхнулась та защебетала птахою. Дмитре Михайловичу, що ж ви в дверях стоїте? Ганко, ти чому людину на порозі тримаєш? На Ганусю мов холодом повіяло. Я. Вона мене не тримала, Глафіра Семенівна, перебив її солодо. І Гануся аж здригнулась. Таким холодним та різким здався їй його завжди такий оксамитивий голос. Я був би вам надзвичайно вдячний, якби ви за моєї присутності поводилися з небого як із людиною, без цих грубощів. Тітка Глашка, розтягнувши в посмішці свої тонкі губи, трішки зблідла та глянула на Дмитра так, наче той стратив розум. Але ж, Дмитре Михайловичу, вона. почала вона, але Дмитро зупинив її владним рухом сильної долоні. Не треба. Прошу вас, я вже все чув. Глашка якось нервово посміхнулась. Ну, якщо ви наполягаєте. Наполягаю, підтвердив Дмитро і, кинувши на Ганусю теплий погляд, пройшов до великої кімнати полишивши її наодинці з дядьковою, очі котрої вже й так палали недобрим, відьомським полум'ям. Вона вже й рота роззявила, аби, певне, знов вилити на Ганусю цілу купу бруду, та, побачивши біля дверей вже немолоду подружню пару, застигла на якусь мить, а потім розтягнула свого тонкогубого рота в неймовірно широкій посмішці. Макаре Семеновичу, фросину Дмитрівна видихнула вона, здавалось, ураз забувши і про Ганусю, і про все на світі. З появою високого, з помітною сивиною Макара Семеновича у великій кімнаті відразу ж зробилось якось напружено, і Гануся здогадалась, що це ніхто інший, як полковник Звольський, керівник дядька, керівник усього міського відділу НКВС. Не раз батько розповідав, скільки лиха завдали звичайним людям ці похмурі тіні під голосуванням ось сивичового дідуся із звичним, простуватим лицем та трішки стомленим поглядом водянисто блакитних очей. Ганнуся завжди зайнята чимось веселим та своїм, майже ніколи не звертала особливої уваги на батьківські слова, на його невдоволення новим місцем роботи дядька Данила. Все то було таким далеким, масові арешти, які знищували цілі родини, чуже горе і невідомі, ненависні для батька НКВСники. Який стосунок усе це мало до її майже безтурботного життя простої сільської дівчини, звичайнісінької ланової, яка ніколи у своєму непомітному житті не зробиться ворогом народу та не потрапить до когорти тих нещасників, та й хто вони такі, оті вороги народу. Гануся погано собі уявляла та й мало над цим замислювалась. Але зараз ті далекі та незнайомі люди, від яких залежала доля не однієї людини, не однієї родини, ті, кого так не любив батько, опинилися поряд з нею. Більше того, рідний батьків брат, дядько, був одним з них. Після звольських завітали ще декілька чоловік хто сам, хто із супутницею. Вони невимушено спілкувались між собою, вели свої розмови, котрих Гануся не розуміла, і відчувала себе зовсім зайвою на цьому зібранні, чужою та непотрібною цим людям. Запхавшись у куточок, вона мовчки спостерігала за людьми, з якими в неї не було нічого спільного, на відміну від тітки Глашки та Дарини, що так і пурхали поміж гостей, весело перемовляючись. Солодов стояв біля вікна, про щось дружно розмовляючи із Звольським, а до Ганнусі несподівано саме в цю хвилину дійшло, що він такий доброзичливий, щирий з нею, навіть ніжний, який захистив її від нарікань дядини, теж належить до цих людей. Як таке можливо? Скільки ж крові на тих руках? котрі якусь хвилину тому так ніжно торкалися її шиї, одягаючи золотий ланцюжок. Вона не спускала очей з його спокійного, вродливого обличчя, ніби сподівалась розгледіти, побачити щось звірине, але бачила перед собою тільки високого, стрункого чоловіка з широкими плечима та легкою усмішкою на вустах, а він, мов відчувши її пильний погляд, раптом поглянув на неї повільно посміхнувшись. Гануся невпевнено посміхнулась у відповідь, відчуваючи себе якось ніяково через свої думки про нього. Увага, увага. заплескала в долоні тітка Глашка, зупинившись біля Ганусі. Прошу всіх до столу на нашу скромну трапезу. Прошу влаштовуйтесь. Ганю. звернулась вона до Ганусі з удаваною ласкою, у той час як очі так її і пронизували. Ходімо, Люба, допоможеш мені. Ганнуся мовчки вийшла за дядьковою, чекаючи неминучого буркотіння, але та мовчала, можливо, берегла свою злість на потім, коли всі розійдуться. Ось, та неси обережно. пробурмотіла вона, сунувши до рук Ганусі велику гарну миску з голубцями. Гусака я сама понесу, а то чи втримаєш. Наступні декілька хвилин Ганнуся мандрувала з кухні до вітальні та назад, виставляючи на стіл різноманітні наїдки та час від часу ловлячи на собі погляди Солодова, який уже сидів поряд з поважним Макаром Семеновичем, що теж кинув погляд на Ганусю, а потім на дядька Данила. То ваша небога, Яковичу. Дядько Данило посміхнувся. Так, братова донька. Ганнуся. Звольський хитнув головою. Красуня. Так. У дядьковому погляді, кинутому на Ганнусю, промайнув мрійливий і трішки сумний вираз. Усяв маму. Така ж красуня. Дзенькнула. На стіл впало блюдечко з канапками, впущене тремтячими руками дядини, на білосніжну святкову скатертину, вишиту золоталими квіточками, нерівно впали рожеві шматочки ковбаси та темно червоні кружальця м'ясистих помідорів. З хвилину тітка Глашка дивилась на них якось зовсім нетямлячим поглядом, а потім сполохано заквоктала Ой, вибачте, я така незграбна. Ви вже пробачайте мене. Весь день така заклопотана, поки наготувала всього, а ще зараз руки тремтять. Фросина Дмитрівна, не особливо гарна лицем дружина Звольського, посміхнулась. Не переймайтесь так, люба Гафіра Семенівна. Ми все розуміємо, самі ж господині, і не раз тремтіли над стравами. Тітка Глашка неприродно голосно зареготіла, але Гануся помітила, що в очах її зовсім не було веселості. І чому вона впустила блюдце, також помітила. Дядько Данило назвав її маму красунею, при цьому погляд у нього був такий, наче сумував та жалів за нею. Що за маячня? обірвала саму себе Ганнуся і примустилась на стільчик край столу, на той, який указала дядькова. Поряд з тим гуцульським Миколою Федоровичем, який потім від такого сусідства увесь розквітнув, особливо усміхнувшись Ганнусі. Вона неуважно посміхнулась у відповідь, отримавши похмуро злий погляд Дарини, яку мати наполегливо всадовила біля Солодова, плекаючи надію звести їх разом. Даремно Дарина не зводила ревнивого погляду з Миколи та Ганусі, майже не спілкуючись зі своїм сусідом, а її сусід він час від часу кидав на Ганнусі погляди, у яких важко було щось прочитати чи зрозуміти. А от Ганусин сусіда базікав майже без перепочинку, встигаючи підкладати на її тарілку найгарніші та найсоковитіші шматочки, та, немов між справою стискаючи їй маленьку ручку своїми довгими, засмаглими пальцями. За короткий час вона дізналася, що звуть його Микола Федорович Прокопенко, родом зі Львова, а в Кременчуці тільки рік. Приїхав за рекомендацією дядька, полковника НКВС, і встиг себе добре проявити, Ганнуся ввічливо посміхалась та слухала те, що їй було зовсім нецікаво. Ну навіщо їй щось знати про цього Прокопенка? Вона слухала тости на честь дядька, пила смачне солодке вино і чекала, аби скоріше все це закінчилось. Прокопенко продовжував щось бубніти, але Ганнуся не дослухалась, почуваючись не зовсім гарно під недобрим поглядом Дарини, яка ревниво спостерігала за кожним рухом Прокопенка що, мов дратуючи її, час від часу то схилявся до Ганнусі зовсім близенько, то погладжував її руку, яку вона потім почала ховати під стіл, аби тільки уникнути оцих дотиків, зовсім непотрібних. Та ще солодов, усе більше похмурнів лицем, кидаючи на залицяння Прокопенка косі погляди. Вам не казали, Ганю? прошепотів Прокопенко, знов прихиляючись до Ганусі та обдаючи її легким горілчаним подихом. Що за такі очі, як у вас, чоловіки ладні на все. Ганусі пригадався Павло, його палка та пристрасна мова біля річки, що збурила її спокій, і трохи різко вона відповіла Казали така краса, як у вас, трапляється досить рідко, вів своє Прокопенко. Але Ганнуся його не слухала, поки не відчула, як чужа, зухвала долоня торкається її коліна під столом. Вона кинула на нього погляд, але він тільки усміхнувся масно і сяйнув темними очима, нахабно стискаючи коліно. Ганнуся спохмурніла і рвучко підхопилася з місця, уловивши на собі уважний погляд майора. Принесу тістечка, швидко сказала вона, побачивши здивований погляд дядини, і рушила вже до дверей, коли пролунав голос Дарини. Я допоможу. Не встигла Гануся діти до кухні, як Дарина вхопила її за руку, рвучко розвернула та, зблискуючи очима, мов справжня вовчиця, прошипіла Обуєш його. Ти про що? Дарина негарно покривила губи. Дурненько з себе вдаєш. Та не така ти вже дурненька та простенька, як то здається. Жениха приїхала шукати. Ну так і шукай, і тільки рада буду а от тільки чужого не чіпай. Нікого я не чіпаю. За сліпу мене тримаєш. визвірилася Дарина, стискаючи руку Ганусі з такою силою, що в тієї від болю аж сльози виступили на очах. Вона смикнула руку, намагаючись вивільнитись, та куди там. Вища, набагато важча Дарина, тримала її з такою силою, яку могла дати тільки злість. Думаєш, не помітила я, як ти посміхалась йому та оченятами пострілювала, всілась коло нього. Гануся поморщилась. Нас твоя мати так посадила. Рота закрий. обірвала її Дарина, роздуваючи ніздрі. І не виправдовуйся. Ще раз біля Миколи поряд сядеш, посміхнешся йому або поглянеш. Я тебе зі світу зживу, таке влаштую, що пожалкую, що приїхала. Ти зрозуміла? Ануся мовчала, відчуваючи страшну втому від життя в цій родині, від дарини цієї скаженої з її лапастим Прокопенком, і так хотіла додому, до мами, де на неї дивились би її лагідні очі, а не оці вовчі очиська сестри. Ти зрозуміла? Дарина стисла ще сильніше, але Ганнуся, не видавши, наскільки їй боляче, тільки поглянула спокійно і прошепотіла. Зрозуміла. Гордійка проклятуща. Проциділа Дарина з ненавистю та відпустила Ганусю також різко, як і вхопила. Потім взяла зі столу миску з тістечками та всунула Ганусі під носа. На, неси, я зараз прийду. Гануся мовчки взяла в неї тарілку та повернулась у велику кімнату, де гості вже майже закінчували святкову вечерю. Поставивши тістечка на стіл, вона відійшла до вікна, аби тільки опинитись подалі від того нахабного Прокопенка, який їй ні краплини не подобався, а викликав тільки незрозуміле та неприємне почуття тривоги. Він поглянув уважно здивовано, але полишився сидіти на місці, тільки всміхнувся. Солодова щось заговорив з Вольський, і Гануся раптом відчула розчарування через те, що його очі тепер не стежили за нею. Залунав дзвоник, і Гануся відразу ж ринулась, аби відчинити, аби тільки втекти з цієї кімнати. Але з коридору пролунав голос Дарини Я відчиню. Гануся знову повернулась до вікна, кинувши погляд туди, де ще нещодавно бачила високу постать Грибенка. Але під каштанами вже нікого не було, і Гануся зраділа з того, відчувши полегшення краще хай іде, нічого йому тут стерчати. Подумала вона та кинула мимохідь погляд на двері і остовпіла. На порозі, тримаючи в руках плетений кошик з пиріжками, стояла вдоволена Дарина, а поряд з нею поряд з нею стовбичила висока постать грибенка. У руках він тримав три пишні, криваво червоні троянди і досить упевнено посміхався, а в нас ще один гість, промуркотіла Дарина, примхливо усміхаючись. Знайомтесь, агроном Павло Микитович Гребенко. Вона помовчала, витримавши паузу, та обвівши кімнату таким поглядом, що Ганусі зробилось зле, а потім дзвінко додала Наречений нашої Ганни. Гануся застигла, мов прикипіла до того місця вітальні, на якому стояла відчуваючи, як гаряче червоніють щоки, від уваги всього цього зібрання, уваги такої, від якої робилось ніяково і бажалось тільки одного опинитись якомога далі, втекти, аби не бачити цих чужих людей, котрим вона була зовсім байдужа. Можливо, тільки одному серед них було небайдуже, але на нього Гануся боялась навіть поглянути. Вона вказала на Павла як на сусіда, а от зараз Дарина називає його нареченим, і, навіть не дивлячись, Ганнуся знала, що зараз його темні брови нахмуряться, а в темно сірих очах сковзне розчарування. Золотий ланцюжок, одягнений його руками, враз зробився важким та пекучим, мов наказуючи Ганнусю за оману. Що ж ти, Ганю, не вітаєш нареченого? Насмішкуватий, до країв, сповнений отрути голос Дарини, змусив Ганнусю здригнутися. Її погляд, мов налякане кошеня, заметушився по кімнаті, раптово наштовхнувшись на дядькові очі, і без слів зрозуміла вона, що він все знає, що батько тоді все йому про них з Павлом розповів. Але він мовчав увесь цей час, як мовчав і зараз, тільки спостерігав, як Дарина Ует не за руку волочить пізного гостя за собою у вітальню. Проходьте, проходьте, Павле Микитовичу, не соромтесь, воркотіла вона, підштовхуючи геть зніяковілого Павла до столу, до того стільця, на якому сиділа Ганнуся. Наша Ганя щось засоромилась, та ви не звертайте уваги. Пригощайтесь. У нас сьогодні таке свято, таткові іменини. Павло заблимав світлими очима, та я ж без подарунка. Дарина весело реготнула О, не переймайтесь. Йому вже стільки надарували, що не на один рік вистачить, та ви прогощайтесь. Що ж ви? Втиснувшись між Прокопенком та Павлом, Дарина по господарськи схилилась над столом, майже лягла на Павла, виловлюючи йому на тарілку зеленуваті кавалки голубців та наколюючи соковиті рештки гусака. А він сидів мов деревину проковтнувши, невпевнено стискаючи три трояндові стовбурці пухкими, великими пальцями, і в якусь мить, коли Гануся вже була ладна від жалю до нього, такого зніяковілого серед цього поважного зібрання, кинутись підтримати його, забрати в нього ті нещасні троянди, він поглянув на Дарину. Ні, не поглянув, а скосив очі, у коротку мить вхопивши жадібним поглядом її гладеньку шийку та повні високі груди, охоплені сукнею. Гануся, що вже зробила було крок до нього, застигла, відчувши, як неприємно стисло серце, скільки похитливої снаги було в його погляді, скільки голоду. Так, бувало, дивились пирогівські молодики на сумнозвісну та пишногруду варку виську, коли та, гордо виступаючи, ішла селом, зваблюючи чоловіків своїм пишним тілом. А вона догадала, що для нього існує тільки вона одна, тільки вона йому потрібна, а на іншу він і поглянути не захоче. А виходить, що не одна. Він поглянув на іншу, ще й як поглянув. Незважаючи на те, що почуття до нього в ній майже зникло, все одно Ануся відчула, як серце опекла гаряча образа на нього, образа за те, що слова його пауки виявились просто оманою. Нічого вони не варті ті слова, мовлені чоловіком, охопленим пристрастю. Ну що ж ви, пригощайтесь. промуркотіла Дарина, вдоволено всміхаючись та відхиляючись від гребенка. Все своє домашнє та смачненьке. Павло ніяково покрутив троянди в руках, а потім підвів очі на Ганнусю. У них, в тих очах, ще полагкотіло полум'я пристрасті до Дарини, яка, певно, і притулилась до нього навмисно, аби зробити боляче їй, Ганнусі. Але боляче вже не було, було просто огидно та образливо. Тепер вона несподівано гостро зрозуміла Галину, зрозуміла, як їй було все життя страждати помічаючи такі ось погляди, котрі він кидав на інших жінок. Павло відкашлявся. Ганю, <clears throat> це е, тобі. Він простягнув їй три троянди, три квітки, що вже встигли підв'янути, і виглядали дещо жалкими. Як кортіло Ганусі взяти їх та кинути в його відгодовану пику, але вона тільки посміхнулась дерев'янілими, зблідлими губами та взяла їх, відразу ж висмикнувши руку. А Гребенко, мов не помітивши її напруженого обличчя, цього відсмикування, відразу ж схилився над тарілкою, дещо по дитячому посміхнувшись та промовивши Смачно ти як пахне. Я в товариша зараз живу, а він годує так, що тільки собак годиться годувати. Дядько Данило кинув на нього швидкий погляд. А давно ви в місті? Та тільки вранці приїхав, і що збираєтесь робити? Гребенко дещо жадібно обгриз соковиту ніжку гусака, прицмокнувши блискучими від жиру губами, і простодушно посміхнувся. Що ж робити? Працювати ж, звісно, руки ноги є, а робота знайдеться. Трішки обживемось, влаштуємось, а там і поберемося з Ганнусею. Вдоволено відповів Гребенко та вгризся в ніжку міцними білими зубами ледь не загарчавши. Ганнуся на якусь мить заплющила очі, бажаючи, аби коли відкриє їх знову, вся ця кімната з усіма цими людьми, з Павлом, щоб усе воно зникло геть. Та воно нікуди не поділось і не зникло. На неї все також дивились із цікавістю, трішки насмішкуватою. Дядина взагалі дивилась на Грибенка, що вправно доїдав тепер її голубці, з таким жахом та огидою. Тарина ж веселилась від душі, зупинившись біля стільця свого коханого Прокопенка. Ганнуся здогадувалась, що Дарина навмисне затягнула його сюди, аби відвадити від Ганнусі свого дорогоцінного гуцула, що було зайвим, бо не потрібен Ганні зовсім той Прокопенко. Розмова за столом знову відновилась, Гості досить швидко втратили інтерес до Павла з його гарним апетитом і знову заговорили про своє. Прокопенко, злегка усміхаючись, налив Павлові чарку, кинувши при цьому на Ганусю довгий замислений погляд. Яків поставив платівку в пригравач, і кімнату наповнили чарівні звуки музики. Ганнуся, якось недоречно застигнувши біля столу з тими трояндами в руці, здригнулася пригадавши вранішню розмову з Дмитром, і нарешті наважилась кинути погляд туди, куди весь час тягнули її очі і куди вона не сміла дивитись. Відразу ж очі її наштовхнулись на темно сірі озера, що уважно спостерігали за нею, опустивши вії та нахмуривши темні брови. Обпікшись об той погляд, вона швидко відвела очі, опустивши їх на геть зів'ялі квіти, Певне, ось так, без вологи та поживи, і зів'яло її почуття до Павла, загинуло під наполегливим поглядом отих темно сірих очей, котрі зараз з образою та сумом поглянули на неї з під густих вій. Воно те почуття буйним цвітом квітло в пирогах, а ось тут, у дядьковій квартирі, воно майже зникло, знищене пильним поглядом ледь знайомого чоловіка а може, зовсім і не коханням було те болісне тяжіння до агронома, може, вона собі сама намислила його, не розібравшись через відсутність досвіду, бо ще ніколи не кохала і не знала, яке воно, це почуття. А тепер ми будемо танцювати. радісно вигукнула Дарина, відірвавши ганусів від її напружених думок. Вона знову поглянула на Солодова, але той уже не дивився на неї, допомагаючи підвести з місця своїй тітонці. Ганнуся серцем відчувала, що не захоче він тепер з нею танцювати взагалі, чи словом озветься знову, і ця думка виявилась такою болючою, що в неї перехопило подих. Потім Дмитро випростався на весь зріст, але навіть мимохід не поглянув на Ганнусю, і коли пролунав його оксамитовий голос, вона відчула, як стислось її серце болем відгукуючись на це звучання. Прошу нас вибачити, Данила Яковичу, промовив він, кинувши погляд на дядька Данила. Але ми вже підемо. Тьотя не зовсім гарно себе почуває. На обличчі тітки Глашки промайнув невдоволений вираз. Вона стрільнула очицями спочатку на Дмитра, потім на доньку, посміхнулась доброзичливо, ось тільки тепла в тому погляді не було зовсім. Звичайно, Потім вона помовчала щось обмислюючи, і знову посміхнулась. Яка ж тут може бути образа? Здоров'я дорогої Ганни Гаврилівни для нас головне. А ось Даруся вас проведе. Справді ж, Люба. Дарина скривила свого носа так, мов покуштувала кислиці, та невдоволено поглянула на матір. Ой, мамо, нас же для цього є Ганна. Нехай вона їх і проводить, а у мене ще є справи відповіла Дарина і підкреслено, відверто нахилилась до Прокопенка, щось зашепотіла йому на вухо. Темно сірі очі Дмитра, скознувши до лиця Ганусі, затримались на ньому всього якусь мить, а потім байдуже відвернулись. Але його тьотя привітно відгукнулась, посміхнувшись. Ходімо, дитинко, відчиниш нам. Гануся покірно рушила за ними на геть ватяних ногах, продовжуючи стискати в спітнілих долонях павлові троянди, відчуваючи на шиї важким тягарем майоровий подарунок. Стежачи за його високою, прямою постаттю, вона не могла позбутись думки про те, що не має в неї права на цю річ, та й він, побачивши Павла, певно, уже жалкує про цей свій подарунок. Відчинивши їм двері, Ганнуся тремтячими вустами посміхнулась у відповідь на теплу посмішку Ганни Гаврилівни, а коли коло неї порівнялась висока постать майора, не полишаючи собі часу на вагання, ледь чутно вичавила з себе Дмитре Михайловичу, можна вас на хвилинку? Погляд незрівняних очей напружено сковзнув спочатку по її обличчю, потім опустився нижче, на оті нещасні квіточки, знову зазирнув їй в очі, ледь помітно примружившись, та сколихнувши у серці Ганнусі котрусь невидиму струну, що озвалась на його погляд пронизливою нотою. Я слухаю, сухо відповів він, зупиняючись на порозі. Його тітонька, кинувши на них погляд через плече, швиденько зникла за дверима своєї квартири та ще й щільно причинила їх за собою. Залишившись з ним наодинці, Гануся знічено пробелькотіла. Я Мені здається, що я маю повернути вам ось це. Невпевненим рухом, поклавши троянди на столик біля дверей, вона підняла руки, аби зняти з себе ланцюжок з прикрасою, але його тепла рука, торкнувши її за лікоть, зупинила Ганнусю, пронизивши її тіло, мов гарячим струмом. Не треба. Я подарунків назад не беру. Ганнуся зніяковіло опустила руки. А мені здається, що буде недоречним залишати його в мене промовила Гануся, почуваючи себе досить дивно під його пильним та пронизливим поглядом, яким він деякий час дивився на неї після цих слів, а потім промовив, скрививши рота в незрозумілій усмішці Боїтесь свого нареченого? Він ревнує. Усвідомлення цього гостро торкнулось Ганнусі, змушуючи підвести очі і зазирнути в темно сірі озера, у глибинах котрих чаїлось щось незрозуміле та хвилююче. Його обличчя й далі було прохолодно відчуженим, але очі промовляли про його почуття без слів він ревнує. Якщо ж так, то просто не може бути байдужим до неї. Він мені не наречений, повільно відказала Гануся, гадаючи з простою невинністю своєю, що слова ці звеселять його зруйнують ту стіну відчуження, що поросла між ними з появою Павла та неправдивих, солодко оманливих слів Дарини про те, що Гребенко її наречений. Та вийшло зовсім навпаки. Дмитро знову спохмурнів лицем, а очі його вмить зробились колючими та холодними. Не треба мене обманювати, кинув він. Я цього найбільше не люблю і не вибачаю. А потім Відвернувшись від остовпілої Ганусі, він пішов геть, тільки кроки голосно пролунали в тиші вечірнього під'їзду, а вона, притулившись з блідою зовсім щокою до стіни, дивилась йому вслід налитими сльозами очима, а з вуст так і рвалось тихе, сповнене болю відчайдушне. Найди. Воно тремтіло на губах, мов та наполохана птаха, але так і не пролунало навіть коли Дмитро гучно гримнув важкими дверима, і в під'їзді запанувала оглушлива тиша. Яке все таки дивне створіння людина. Ну як могла вона ось так швидко охолонути до Павла і прикипіти серцем до малознайомого чоловіка, за яким серце болить, аж сльози навертаються на очі. Нікого не хочеться ні бачити, ні чути, окрім нього. І що ж тепер робити? Ануся не знала і взагалі не хотіла думати про те, як буде жити, відчуваючи на собі його холодність та образу. Думати не хотілося ані про що, повертатись до вітальні теж, але вона все ж примусила себе піти, залишивши зів'ялі троянди Павла на невеличкому столику біля дверей. Що ж, друзі, ми з вами дочитали третю частину. Діліться в коментарях з вашими думками. А доки ви чекатимете на наступну частину, пропоную зазирнути до мого телеграм-каналу. Посилання я залишу в описі до цього відео. Там є мої чесні відгуки на книги, яких ви не побачите на моєму Ютуб каналі, а також різні цитати. Буду дуже вдячна, якщо завітаєте. Дякую, що дослухали до кінця. Бережіть себе.